Մերդնան նամարդ աղբերքը Ինիս աչինիս երկու աղբեր Տրանք մինոր հաց ընթխես քիզ գարեբություն Քիսին քիզ հղծումը դժնունասն Մերդնսեսա աղբեր բերքու հացը տոտինք Նա մերդնսեսա չեչեմին բերքու հացը տոտինք Վերջի մերդ աղբորը հացը օտոմն բրծնում հղեինիս քինիս Քիսին քիս մինելն դժնաս։ Մարդնսեսա դե ախբերիմ հացս բրծալա, բեր մենգել քո հացը տոտինք։ Նա մարդնսեսա, ակինի ես հաց չոնամ կստալի։ Ոտրանք ստեղ հղսնեմ փխոսին։ Մարդը քիսա քիս տեսնասա մին ծմակում ծոխա երինիս։ Այդ ծուխը իրա քիսա տեսնաս մին ճեղած։ Նիամնես այդ ճեղածը քոնինիս։ Մենել տսնասա քշերեն կեսիմը իրեք հոգի գյուլու արջը աղվեսի նին մնաց ճեղացը։ Տանք սկսեցին յուրանցանը թարիփանելը։ Արջնսեսա մին չինարու տակե օխտու կարաս վսկը ունիմ։ Աղվեսիսեսա մին պարկ վսկել ես ունիմ։ Գյուլնելսեսա մին չոբանի վղճռները մաչին Միսիպտակ վղճարել ես ունեմ, ընդրակլոխը վրկարին կտրին, տանին, թակավորին, կորտղին հետ է, ընդրա աշկերը կլուվանա։ Մարդ աղբերըտ լող սկնասա, դրանք վեր երեն կնաս կինաս, էդ մարդ աղբերը տուսակյաս դրանց հետան կինիս, տսնաս աղվսը վսկում պարկը տուսակալալ թա արև տա։ Մարդ աղբերը պապաղա պյուրտու տսսա, երապրծնես աղվսը պխչիսա։ Մար դախբերը վսկին վքեսա քինիս չոբանեն վղճերներն հտան։ Քիսա տրանք քնիս յորոնես այդ վսկան ըտրանտաս չոբանը վղճարը մուրթեսա մսու տսին գլոխն էլ տասա մարդ ախբորո։ Դա այդ գլոխը երկալած քիսա։ Գյասա մարդ կանցանա հրցնես թա թակավերեն տոնը վերնա։ Տրանք սեսն թակավերը հինչ տա պետք։ Մերդնսեսա ես քիսիմ անդրատեղեն աշկերը սղծնիմ։ Դրանք ասեցին, հա, քնել մի խեղճս, քո գլուխը տել են կտրելու։ Լուղջին գլուխը կտրալա, որ գրեցալ չնրանց տղեն աշկերս սղացնին։ Մարդախ բերեսեսա, հունցանիմ, վեր կարեն վեշ թողիմ գլուխսել կտրին։ Այդ մարդիկ է թակավերեն անահրցնես են, որ ստիմի մարդ է եկալ, ուզիսա կյա տղի աշկերս սղացնե։ Թողին կյա թա չէ։ Թակավերն ասեսա, դե թող կյա։ Մարդախ բերեքիսա թակավերեն տոնը, թակավերեսեսա, դե վեր եկալը սղացնելի։ Մինպենասիմ։ Վերսղցնես թակավորությանս կեսի քզընտրական։ Թա չէ, գլոխոտ կտրալականում։ Մարդնսեսա լավ, մենակ մինպեն, դղատ իրը կոր մռացամաննական։ Թակավորնսեսա ոչինչ։ Մարդը տհնցելնեսա։ Իրը կոր թակավորեն տղան մռացամանաս, իրը քինջորը Yavaş yavaş yere kınas aşkırı pinas hornusuz ba. Aa, örevut aşkarı mı gemsli elel? Թակավերը ստեղ մերդինս էսա, դե գիտում ես ինչ կա, թակավարությունը սկսի քզմտաս։ Մերդնս էսա, չէ, ուզիշ չում։ Դու մնաք ինձ օխտու ճորը, օխտու քան դիրտու, ոչ մին պենել ուզիշ չում կզանա։ Թակավերը լոխտասա։ Մերդը յուրա ունես քինես աղվես ին չինարուն տակը Թակավերեն նոքերներեն հդ չինարուն տակեն քարը պարանն տաս աղվեսին վսկեն պիրնեսեն օխտու ճորեն քիս։ Քիսին հղացումը տնաս մի մարդ հացա ուզիս։ Կյասա հտան հսնես տսնաս վեր աղբերնա։ Ասեսա աղբեր հունցուս, մին պեն տնեսիս թաչե։ Ասեսա չէ, հələ 100 մանե թե մշխադան կրալ։ Նա մերդը վեր տսնասա, մերդ աղբորը ճուրոտ ինքը։ Ասեսա աղբեր պայջ տղանա։ Մերդը ասեսա վեր իստի, իստի տղան։ Այդտեղ նա մերդ աղբերը 100 մանե թե տասա մերդին թա տարտո մրտնուցուց թող յոլակինեն։ Ես էլ այդ տերնամ կինեմ այդ ջղացը։ Մերդ աղբերը Էդ օխտը ճորեն յորաունես կյասյուրանստոն նամարդը քիսա քիս են ծմակմը ճղացենա հասնես։ Նիամնես մաչը քշերը մնաս։ Դու միասիլ Էդ իրեք հոգին կյասն նիմնս ճղացը։ Սկսեսին պտմես վեր տանց վսկան տարալն, վղճարեն կլոխո կտրալն, տանք իտի խուսելիս տղը աղվեսի երակնես սկսես ճեղացը շորկյալը։ Շորակա ստեղնդղ իշիս, իշիս, ախրը պիցերնասա վննը տնիս տախտին իրա տսնաս մի մարդ ընդղ տապորուրած։ Են երկուսինս ասա, այ ախպերք, մեր դուշմանը կթալում, են աստեղ։ Տանք երենկնաս, նամարդ ախպորու տղան տուսունես, մաչան երկու կսնես։ Ըրացդ առաջիդկյա։ Ինիսա չինիս մի հարուստ մարդ։ Այդ մարդին լավ հիվննյանից, տափերյանից, վերջի հարուստ մարդանից, ինքն էլ մի շատ սկպոյ մարդանից։ Այդ մարդն ուրան նոքերներին հախ գնել չի թամամտած, որ քշերցիրեք ընեննից ուրան հետը չրչրվես։ Մի տարեսով այնից, ըտրա հեվանը պենը լող փչնասն։ Այդ մարդը մի կայանաս թա պալանա։ Մինոր երակնաս թա վերստի քսիբացալում։ Ենամին լա խոսկոնիմ, տանեմ ծախիմ, պիրիմ անդրանավ ապրիմ։ Երակնես քինիս։ Ատրա առաջը դու սակյաս մինցիա վուրթա, ախպեր թորնս քինիս։ Ասեսա, քինիսիմ խոս ծախիմ։ Ինչ խոս կա վեր ծխեսես։ Պահե, քս հարկավոր կիկա։ Այդ մարդը թա անկին խոս կա, վեր միշտարի դու սկա տալականում։ Էց եւուրսս դեվեր շատ ես թարեփնես։ Ես մի միշտարի, ասե կինի ինքոնեմ։ Համել ասը տեսնամ էդ ինչ խոսքա։ Էդ մարդը թա ըրացը առաջդ կյա։ Խոսքս էսա։ Հախնել վեց մանեթա։ Էց եւուրսս հա լավ խոսքա խոսքդ, ամա հախը թանգա։ Ձերքես իրեք մանեթ փուլա։ Պերիստո յորոնիմ։ Էդ մարդը սսա լավ է լավ երկար։ Իրեք մանեթը յորա ունես տոնկյաս։ Ինձ յաուրնել քիսյատոն թա մի խոսքում սվերալ։ Տանեմ տեսնամ հիշտե հարգավերքյա ընդեղել կծախին։ Քրիսյան մի մած քաղաքսնես տեսնա ժողովրդու օրա քեփները քո ամմն յուրան կորցին հրցնես հա աժողովուրդ ծիզանա մինին սկի մին դարչոնե վրետի լող օրախը ըտրանք սեսեն հա ամեր հա, թակավեր հաստակավեր չի վեր մզրա դար թողե հիշներս ապակաս որ օրախ չինինք Այդ երակնաս քնես Ատրանց թակավերին կոշտու թա, թակավերն ապրած կենա, ինչու անես առաջդ կյա։ Թակավերը գիտես թա, որ այդ երգերը բոլող ապահես ընդրադարդան ատիսես, բինիսի ատրան լա падև տաս, ոսկե տաս, թա հիբի սրտը պենոզի, եկ, այդ մարդու օրախորախ երակնաս քինիս։ Մինքան է վղտանը ետը մինելակյաս։ Թակավերը մինելա տեստենտա սղտինիս։ Մինորուզի սաթակյա սոխտոր կրեցանիս։ Մտքումս սա վերքինիմ թակավերին կոշտը պերանաս վտկկյա։ Պիրիսա պերանը մին լաչակ կպես քինիս։ Թակավերեն նազիր վեզիրներան մինին կլոխո յորջունես վրետ մարտի կյասա։ Էդ վեզիրս սա մի խուտուրու խոսկու հտը խպա դեվա է տասես էս փորմենես մարտին։ Ես հունցանիմ վր ստրան սպանեն։ Էլկևիչ։ Էդ մարտը վերքինիսա վեզիրի քինիսա թակավերեն կոշտը սես թակավարն ապրած կենա։ Եմ մարդը վերկյասա, խհրցնես չսասիս, պերանդ խկապալս։ Ադե բալամ հինչերցնիմ, մարդ ալի, բալիմի դարդոնե կապալա։ Վեզիրը սեսա թակավարն ապրած կենա։ Այդ մարդը սեսա վեր թակավարեն պիրանան վտակյաս, վեր քենասում իրան կոշտո։ Կպեսիմ հանցուվտը գիդամուչ։ Թակավարը իրան մտկումը կզնվեսա։ Իր դոնումնել են մարդը վերկյասա, թակավարը խուսես չի։ Մին թողտա գիրիս տասիրան թա տարտո մրգսաբեն։ Թղթումը գիրած այնից թա հինչ մարդյա կոշտը սպանե։ Այդ մարդը երա ունես թողտու, էլ մաչին գիրածը իշիշ չի, թա ինչա գիրած։ Դուս եկաս քինիս մղակումը են վեզիրին մին տղա այնից լի 20 տարեկան։ Այդ տղանս էսա, այդ թողտը ինձ դո ես լհակինիսիմ հսաբեն կոշտու, տանեմ յուրան տամ, թա որ թայդի ես դու քինա տոն։ Այդ մարդը թողտու տասա վեզիրին տղեն, ինքը ըրխին քինիս յուրանց տոն։ Ама везирин տղանը թողտը վրտնես աղսաբն տաս, ղասաբը դեստը բռնեսա մուրտես։ Էքսի այդ մարդը մինել ակյաս թակավերեն գոշտու։ Թակավերը մնամա արմացած թա, ապա ես խսաղա հələ։ Վեզիրին ցենատաս հրցնես տսնաս սոկ շիվանը ընգած ընդրա տոնը։ Թա տղան մորթալն։ Ետնան ամեն ինչ որ բրզվեսա, այն մարդը թակավերեն սսա։ Ոչինչ, թակավերն ապրած կենա։ Արածդ առաջ տա եկալ։